Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Veljača je 1989. godine. Diplomati Ministarstva vanjskih poslova Sovjetskog saveza i Narodne republike Kine dovršili su veliki posao. Dogovoren je datum posjeta generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednika prezidija Mihajla Gorbačova Kini. Sovjetski vođa doći će u posjet Pekingu 15. svibnja i u Kini će ostati do 17. svibnja. Bilo je to veliko diplomatsko postignuće. Kina i Sovjetski savez prekinuli su veze 1960. godine, kada je Sovjetski savez povukao savjetnike i stručnjake iz Kine. Devet godina nakon tog prekida odnosa, kineska i sovjetska vojska sukobile su se na rijeci u Suri. Kina je postavila tri velike prepreke koje su se morale riješiti u kinesku korist kako bi se normalizirali odnosi. Moralo se riješiti pitanje granice, prisutnost sovjetskih trupa u Afganistanu te potpora Vjetnamu koji je pod okupacijom držao Kambođu. Gorbačovu te tri prepreke nisu bile neprelazne. Aleksandar Pancov u knjizi Deng Xiaoping, revolucionarni život, piše. Gorbačov je također sanjao o uspostavi dobrih odnosa s Kinom. O tome je govorio u Vladivostoku 28. srpnja 1986. Čak je izrazio i svoju spremnost da raspravlja o tri prepreke – Deng je 2. rujna 1986. pozitivno odgovorio u intervjuu s američkim novinarom majkom Bolasom. Onda 26. veljače 1987. na sjednici Politbiroa Gorbačov je objavio da mi moramo raditi prema Kini, dodajući da bi bilo dobro pokušati potaknuti Deng Xiaopinga da dođe u Moskvu. Posjet se treba odigrati u burnim vremenima. U Kini je partija pripremala reformu cijena i nadnica, koje su se trebale deregulirati u roku od pet godina. Gorbačov je pokušavao reformirati sovjetsku privredu i politički sustav. Režimi istočne Europe, do tada utvrde konzervativnih partijskih aparatčika, počeli su se urušavati. Gorbačovljeve reforme načele su i njih. Sve to nije moglo zaustaviti susret dva velika reformatora socijalističkog svijeta – ali najbolje napravljeni planovi ponekad se izjalove. Aleksandar Pancov piše. Onda se urušio krov. Nešto posve neočekivano zasjenilo je i inflaciju koja je harala zemljom i pripreme za Gorbačovljev posjet koje su obuzele kineske vođe u Pekingu. Na sjednici Politbirova ujutro 8. travnja 1989. Hu Bangu je odjednom postalo loše. Oblijedio je, ustao sa stolice i mahnuo generalnom sekretaru Zhao Ciangu, koji je predsjedavao sastankom. Druže Ciang, možete li me ispričati? Onda je bez svijesti pao na pod. Zhao je uzviknuo, ima li itko nitroglicerin? Imam ja, brzo je odgovorio Jiang Zemin, ali ne znam kako se upotrebljava, nikad nisam imao problema sa srcem. Netko je brzo stavio dvije tablete pod huov jezik. Pozvali su najbližu bolnicu, onu broj 305, ali netko je zaboravio obavijestiti stražare. Prošlo je deset minuta dok je liječnicima dopušten ulaz. Kada su ambulantna kola konačno stigla, liječnici su dijagnosticirali srčani udar. Hu je odveden u bolnicu gdje su doktori učinili sve da ga spase. Nakon tjedan dana umro je. Bile su mu samo 73 godine. Hu Yaobang postao je komunist u 14. godini. Bio je veteran dugog marša i već tada je tijesno surađivao sa Deng Xiaopingom. Nakon pobjede komunističke partije u građanskom ratu, Hu je postao predsjednik komunističke lige organizacije komunističke omladine. Za vrijeme kulturne revolucije, kao i Deng, dva je puta podvrgnut čistki i dva je puta rehabilitiran. Kad je Mao umro, Hu je postao jedan od najbližih Dengovih suradnika. Godine 1981. on je na čelu partije zamijenio Huo Guofenga, kojeg je osobno Mao odabrao za to mjesto. Ključnu ulogu u tom imenovanju odigrao je Deng. Do 1987. Hu je bio jedan od ključnih reformatora Kine i postao uz Denga najpopularniji političar. Ali onda su se Deng i Hu sukobili oko Huove potpore studentskim demonstracijama. Studenti su tražili političke slobode, Deng je to smatrao štetnim, Hu je pak na to gledao blagonaklono. Na kraju je Hu morao dati ostavku zbog grešaka u velikim političkim pitanjima, ali je i dalje ostao u najvišem partijskom vodstvu i popularnost mu je rasla. Kada je 15. travnja objavljeno da je Hu Yaobang umro, u Kini je počelo vrenje. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše. Odmah kada su objavljene vijesti o smrti Huja Obanga, studenti u Pekingu vidjeli su način na koji mogu pritisnuti vladu da žustrije krene s ekonomskim i demokratskim reformama. Uostalom, Deng Xiaoping je bio taj koji je 1978. preokrenuo osude demonstracija na Tiananmenu 1976. u počast preminulom Chuen Laju i tako otvoreno priznao legitimnost takvih akcija. Pokretanjem prohuovih demonstracija i traženjem da se također preokrenu njegove osude, studenti su se nadali da će osigurati da sva pitanja prodemokratskih protesta 1986. 87. još jednom dođu u prvi plan pažnje nacije. 17. travnja 1989. godine na trgu Tiananmen okupili su se studenti Pekinškog sveučilišta. Njihov cilj bio je da obilježe uspomenu na Huja Obanga, ali pozvali su na okončanje korupcije i nepotizma u partiji, te na veće sudjelovanje u donošenju odluka. Na zidovima oko trga pojavili su se zabranjeni posteri koji su hvalili Hua i njegovu potporu liberalizaciji političkog života i ekonomskim reformama. To je bio samo početak. Jonathan Spence piše. 18. travnja studenti su održali protest sjedenjem pored velike dvorane naroda na trgu Tiananmen. Te noći uz bravuru nečuvenu pod vladom komunističke partije Kine organizirali su protest sjedenjem kod sjedišta partije ispred rezidencija najvažnijih partijskih vođa u kompleksu Zhongnanhai na rubu zabranjenog grada. Vlada je 22. travnja odredila za službeni dan za pogrebne ceremonije Hu Banga. Demonstracije su bile zabranjene i sačinjeni su planovi da se ogradi cijeli trg Tiananmen. Ali pametnim planiranjem i nadahnutom koordinacijom, pekinški studenti ušli su na trg prije nego što je policija zauzela svoje pozicije i održali velike mirne demonstracije. U ritualnoj, ali iskrenoj gesti, koja je podsjećala na praksu iz doba dinastije Qing, nekoliko je studenata kleklo na stepenice velika dvorane i molilo premijera Li Penga da iziđe i sasluša ih. Do tog trenutka činilo se da postoji mogućnost mirnog razrješenja te krize. Generalni sekretar partije Zhao Ciang vjerovao je da su studenti prijemčevi za konstruktivne razgovore o reformama. Ali Deng Xiaoping nije tako gledao na demonstracije. Uvodniku glavnog partijskog dnevnika demonstracije studenata osuđene su kao planirana urota. Studenti su reagirali na to još većom odlučnošću. Početkom svibnja na trgu Tiananmen po prvi se puta okupilo oko 100 tisuća demonstranata. Kada je Mihal Gorbačov došao u posjet Kini, otkazane su svečanosti u čast sovjetskog vođe, koje su se trebala održati na trgu Tiananmen. Kada je sovjetski vođa došao u Peking, demonstranti su počeli s novom metodom protesta, sa štrajkovima glađu. Oko tisuće štrajkaša glađu ležalo je u improviziranim šatorima na Tiananmenu. Vladin embargo na informacije demonstranti su zaobilazili kuririma na motociklima koji su jurili Pekingom i prenosili vijesti. Kuriri su dobili nadimak leteći tigrovi. 17. svibnja, kada je Gorbačov odlazio iz Pekinga, na trgu Tiananmen bilo je milijun demonstranata. Aleksandar Pancov piše. Do poslijepodneva oko milijun dvijesto tisuća ljudi bilo je na ulicama. Studenti, učitelji, službenici i radnici svi su izražavali solidarnost sa štrajkašima glađu na trgu i osuđivali su Denga. Pojavili su se i transparenti. Ping, starsi, kada osoba navrši 80 postane glup, suprotstavite se kultu ličnosti. Shvaćajući da je njegova karijera gotova, Zhao Yang otvoreno se svrstao na stranu studenata. Stigao je minibusom na Tiananmen rano ujutro 19. svibnja, kako bi se susreo sa štrekašima glađu. Li Peng pokušao ga je zaustaviti, kada je shvatio da ne može, pridružio mu se, ne želeći dopustiti da u očima studenta Zhao ispadne heroj. Li Peng se brzo povukao. Zhao se obratio studentima preko malenog megafona. Izgledajući iscrpljeno, on je s velikom sučuti rekao – Došli smo prekasno, oprostite nam, oprostite nam, imate pravo kritizirati nas. Kada je Deng vidio snimku Džalovog posjeta studentima, bio je bijesan. Optužio ga je da je plakao pred njima i odbacio sva načela partije i njezinu disciplinu. Sljedećeg dana predsjednik Kine Yang Shangkun proglasio je izvanredno stanje. U noći 3. srpnja 1989. godine vojnici 27. armije kojima su se pridružili kontingenti vjernih trupa iz cijele Kine krenuli su uz potporu tenkova i oklopnih transportera u napad na demonstrante. Nakon nekoliko dana, uz velike žrtve među demonstrantima, kineska vojska slomila je demonstracije na trgu Tiananmen. Godina 1989. naziva se godinom čuda. Te godine, uglavnom bez proljevanja krvi, srušen je Berlinski zid i uklonjena je hladnoratovska granica između istočne i zapadne Europe u Poljskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj i Njemačkoj demokratskoj republici urušio se monopol komunističke partije. Savez sovjetskih socijalističkih republika koji je od 1948. jamčio monopol tih partija više nije namjeravao taj monopol braniti oružjem, kako je to činio 1953. u Njemačkoj demokratskoj republici, 1956. u Mađarskoj ili 1968. u Čehoslovačkoj. I u samom Sovjetskom savezu komunistička partija predvođena generalnim sekretarom Mihajlom Gorbačovom pokrenula je velike ekonomske i političke reforme. Ali te 1989. na tisuće ljudi na trgu Tiananmen ubijeno je i ranjeno jer su tražili demokratizaciju Kine i slabljenje vlasti partije. U srpnju te 1989. još uvijek nije bilo jasno kako će završiti ta godina. Hoće li ona završiti gušenjem demonstracija kao što se to dogodilo u Kini? Ovo je druga u nizu emisija povijesti četvrtkom od 1989. godini i o promjenama koje su se tada dogodile. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gorbačov je bio prvi sovjetski lider nakon ogromnog, dugog razdoblja koji dolazi u Narodnu republiku Kinu. Odnosi između dva kolosa Euroazijskog Sovjetskog saveza i Azijske Kine su bili loši od početka 60. godina, a 69. godine su doveli do kratkotrajnog sukoba koji je mogao biti početak ozbiljnog rata i ti su se napeti odnosi mogli vidjeti posuda u svijetu gdje Kina često surađuje i sa krajnje desnim skupinama samo da bi napakostila Sovjetskom savezu i obrnuto. I sada se to stanje resetira jer je Gorbačov reformator koji vjerojatno shvaća da mu ne treba otvorena rana sa e, Kinom. I dolazi na Tiananmen, odnosno dolazi u prostorije gdje je kinesko vodstvo koje zapravo bi najradije vjerojatno sve zaboravilo, jer ispred prozora se nalazi, nalaze deseci tisuća demonstranata koji između ostaloga, kao što se to događalo i drugdje, uzvikuju Gorbačovljevo ime. Gorbačova ne mogu uvesti na glavni ulaz, on ulazi na sporedna vrata, on se doduše slika sa Dengom, Rajsa Gorbačov je tamo i tako dalje, ali Dengov sin govori moj otac je smatrao da je Gorbačov kreten zbog načina na koji je vodio reforme u Sovjetskom savezu koje su zemlju činile nemogućim promijeniti što se tiče ekonomije, a otvorio je sve druge breše i time se zavezao ruke u intervenciji na političkom ili sigurnosnom planu. Gorbačov ako gledate njegove kasnije izjave, ne samo promatrate kako on na vijest o padu zida ne reagira, njega nisu probudili kad je vijest e, došla. On se ujutro budi i on je sretan da se to dogodilo. Njemu nereformirano vodstvo, ne samo istočne Njemačke, prije svega Honecker koji je pao nešto ranije, ali onda i Krenc, njemu oni idu na živce jer oni ne, ne vode politiku koja je zapravo bila sukladna Gorbačovljevoj politici, ali ne želi više intervenirati kao što su to njegovi prethodnici činili, jer je glasnost i perestrojka trebala donijeti nešto drugo. Gorbačov je sretan kada je vidio lica onih koji su odlazili preko zida u posjetu na zapadu i rekao je to je, barem poslije govorio, to je bila dobra stvar. Takvo neopisivo zadovoljstvo i radost tolikog broja ljudi ne može biti krivi e, osjećaj. To ne može biti kriva politika. Dobro ste učinili. Dobro ste učinili kada niste intervenirali nakon što je zabunom zid toga 9.11.89. E, otvoren. Deng Xiaoping i Mihail Gorbačov susreli su se ujutro 16. svibnja 1989. godine. Sastanak je trajao dva i pol sata. Deng je od formalnih funkcija imao samo onu predsjednika Središnje vojne komisije. I to bi bilo dovoljno da Dengu zajamči važno mjesto u kineskoj hijerarhiji. Ali on je bio puno više od predsjednika partijske komisije koja je nadzirala vojsku. On je bio ključni čovjek Narodne republike Kine čovjek koji je nakon Maove smrti pokrenuo reforme koje su Kinu postavile na put vrtoglavog razvoja. Deng je bio praktičan čovjek. Njegova izreka da nije važno je li mačka crna ili bijela, sve dok ona lovi miševe, najbolje održavala Denga praktičara. I na susretu s Gorbačovom on je bio takav. Rekao je što je bilo, bilo je. I tako je Dengo končao sukob između kineske i sovjetske partije koje je trajao od 1956. i tajnog govora Nikite Hruščova na 20. kongresu sovjetske partije. Dok su Deng i Gorbačov razgovarali, masa je na trgu Tiananmen izvikivala Gorbačov izađi van. Za vrijeme Gorbačovljevog boravka u Kini, u politbirovu kineske partije vodile su se žučne rasprave. Što napraviti s demonstracijama na Tiananmenu? U politbirovu stvorile su se dvije struje. Jedna, predvođena generalnim sekretarom Zhao Ziyangom, bila je za dogovor. Druga je bila protiv. Aleksandar Pancov piše. Obje strane požurile su se pozvati Denga. On je zahtijevao da ga svi dođu vidjeti sljedećeg jutra 17. svibnja. To će biti odlučan i sudbonosan dan. Na sastanku samo je Hu Chili podržao Zhao Ziyanga. Ogorčeni Deng ponovio je sve ono što je već mnogo puta rekao o studentima, da je njihov cilj uspostaviti buržuasku republiku prema zapadnom modelu i da ako bi milijarda naših ljudi skočila u višestranačke izbore, mi bismo imali kaos poput općeg građanskog rata, koji smo vidjeli tijekom kulturne revolucije. Ako se stvari ovako nastave, dodao je Deng, možemo čak završiti u kućnom pritvoru. Tada je izrekao svoju odluku. Zaključio sam da mi trebamo dovesti narodno oslobodilačku vojsku i proglasiti izvanredno stanje u Pekingu. Cilj izvanrednog stanja bit će suzbijanje nereda jednom za svagda i povratak stvari u normalu. Zhao je odbio sudjelovati u gušenju studenata i te iste večeri poslao je centralnom komitetu zahtjev za umirovljenjem. Sljedećih dana pod pritiskom Yanga Shang Kuna povukao je zahtjev, ali to nije ništa promijenilo. Do tada je Deng već odlučio da ga ukloni s vlasti. Trebalo je dva tjedna da Deng organizira udar na demonstrante. U međuvremenu je skupina studenata Umjetničke akademije napravila simbol protesta na Tiananmenu. Riječ je bila o 10 metara visokom kipu slobode napravljenom od gipsa i stiropora. Jonathan Spence piše. Kasno u noći 3. lipnja vojska je udarila. Nisu to bile neiskusne i slabo opremljene trupe, poput onih koje su do tada slane protiv studenata, već žestoke, dobro naoružane trupe iz 27. armije, čiji je zapovjednik bio rođak predsjednika Yanga, te iz drugih veteranskih jedinica odanih Dengu. Uz potporu teških tenkova i oklopnih vozila koji su razbili barikade, gazeći one koji su pali ispred njih ili pokušali zaustaviti njihovo napredovanje, trupe su krenule prema trgu Tiananmen. Naoružane automatskim oružjem, one su nasumce pucale na masu na ulicama, na svakoga tko se mica u okolnim zgradama i na one koji su se približili preblizu njihovim položajima. U ranim satima 4. lipnja trupe su blokirale sve prilaze Tiananmenu i ugasile na njemu svjetla. Nakon dugih i tjeskobnih debata preostali studenti i demonstranti odlučili su otići. Trupe i vozila pregazili su njihov kamp i u komade razbili kip slobode. Uslijedilo je razdoblje strašnog i užasavajućeg kaosa u Pekingu, dok je vojska pucala na studente i građane, kako oko trga, tako i u drugim dijelovima grada. Vriskovi su odjekivali u noći, plamen se uzdizao zgomile gomile ruševina i od kamiona i tenkova pogoćenih improviziranim bombama. Deng je uvijek smatrao da bilo kakve političke reforme ne mogu doći prije uspješnih ekonomskih reformi prvo se mora uspostaviti uspješna ekonomija koja će stotine milijuna Kineza dignuti siromaštva, a onda se tek može razgovarati u političkim reformama. Gorbačovljev pristup u kojemu su ekonomske i političke reforme išle usporedo, Deng je smatrao neprihvatljivim. Kako je on to rekao, Gorbačov je kola stavio ispred konja jugoslavenski ambasador je jedan slovenac, Ignac Golob u Pekingu, koji javlja da su samo oni iz prozora u diplomatskom naselju gdje je bila e, zgrada veleposlanstva prebrojali stotinu borbenih e, vozila i tenkova koji idu u pravcu Tiananmena, a lokalno osoblje veleposlanstva je govorilo o velikom broju stradalih, prolivenoj krvi, mrtvima koji su bili u tome i o tome govore svi. Ta reakcija e, osude, e, nezadovoljstva je dolazila iz svih krugova svijeta tada, međutim ona je e, poslala jasnu sliku, mogućnost kako se procesi mogu zatvoriti, kako se procesi mogu zaustaviti. I da se razumijemo, u Kini ste doduše na jednom velikom, na jednom ogromnom trgu imali desetke tisuća ljudi. U istočnoj Njemačkoj se nije u tom smislu događalo puno. se imali kasnije demonstracije, ali što se tiče organizirane oporbe, što se tiče nečega drugoga što bi moglo uplašiti zaista vodstvo, zapravo to nije postojalo. U Čehoslovačkoj nije bilo ničega. U Čegoslovačkoj je povelja 77 i tisuću ljudi koji su je potpisali i Vaclav Havel kao kasni simbol čegoslovačkih promjena i slobode i tako dalje, on je bio poznatiji na zapadu. On se izvodio na zagrebačkim kazališnim daskama, ali u Čegoslovačkoj je zapravo bio zaboravljen ili namjerno zaboravljen, potisnutu izolaciju u Moravskoj i tako dalje. Nešto se malo počelo događati oko zelenih, pa je bilo jedna skupina skupina koja se nazvala po Johnu Lennonu i tako dalje. Ali to su ljudi koje biste mogli strpati u, u nekoliko policijskih marica i to nije stvarna opasnost bila za režim. Pogotovo to nije bilo u drugim zemljama. I imate različita politička vodstva. Mađari promjenu svoju vode iz partije. Partija je bila ta. Tako da je tu također nešto što nije postojalo niti u Čehoslovačkoj, niti u istočnoj Njemačkoj, dok pak u Poljskoj imate stvarnu opoziciju koja je bila okupljena oko sindikata Solidarnost, koja je prisilila vlast na promjenu. Tako da su Poljaci imali opoziciju, Mađari su imali vladajuću partiju koja se samo reformirala, ali Čehoslovačka i Istočna Njemačka su zapravo imale utjecaj koji je došao izvana ili one su same najmanje to učinile. Međutim, Kina je mogla biti put kako se stvari mogu rješavati. Egon Krenz, koji je bio zadužen za sigurnost u istočno njemačkom partijskom vrhu i dezignirani nasljednik Erika Honekera, iako Honeker nije očekivao da će biti smijenjen kratko po proslavi 40. obljetnice DDR-a u listopadu 1989. godine, Egon Krenc je toga listopada 89 kao najviši partijski zaslanik državni DDR-a u Kini na obljetnici proslave pobjede Maove revolucije 1.10.1949. godine. On je mogao vidjeti i mogao je čuti koje bi mogao biti put za rješenje i to rješenje je djelovalo i na neke druge. Sigurno na a u Rumunjskoj, ali i mnogi drugi su mogli misliti da je to put koji, kao što se vidjelo, donosi rezultat. Izvanredno stanje u Poljskoj uvedeno 13. prosinca 1981. godine, okončano je u srpnju 1983. godine. Ukidanje izvanrednog stanja nije značilo da je režim Poljske ujedinjene radničke partije ili Purpa odustao od represije prema članovima i simpatizerima nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost. Vrhunac dogodio se u listopadu 1984. kada je oteti ubijen katolički svećenik Jerži Popjeluško, znani kao svećenik solidarnosti. U veljači 1985. zbog sastanka s predsjednikom zabranjene solidarnosti Lehom Valencom uhićeni su ugledni protivnici režima Adam Mihnik i Bogdan Lis. Režim je nastavio s takvom politikom sve do 11. rujna 1986. kada je konačno proglašena opća amnestija i zatvora je pušteno 225 političkih zatvorenika. Bio je to prvi pravi korak prema nekakvom dogovoru između režima predvođenog predsjednikom generalom Vojčekom Jeruzelskim i solidarnosti. Ali do tog dogovora put je bio dug. Anthony Camp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom, hladnoratovska povijest, piše. Do rujna 1987. savjetnici Jaruzelskog predstavili su mu jasnu sliku. Suočeni smo s najizazovnijom i najopasnijom situacijom u zadnjih pet godina. Postojeći društveni mir je iluzija. Nužno je kroz revolucionarnu ekonomsku reformu zgrabiti inicijativu. Druga faza ekonomske reforme, najavljena u travnju, ostala je slovu na papiru. Prevladavajući stav javnosti bio je druga faza reforme je samo druga faza ničega. Iako uvijek postoji opasnost da će radikalna promjena biti destabilizirajuća i uzrok erupcije nezadovoljstva, odluka da se ne krene u reforme nosila je još veće rizike. Uslijedili su nešto umirujući prijedlozi jačanja dijaloga s crkvom, obnavljanja povjerenja u partiju među znanstvenim i umjetničkim krugovima i javne rasprave o izbornoj reformi. Najdramatičniji prijedlog došao je na kraju priznati službeno Valensu nudeći mu mjestu u savjetodavnom vijeću državnog vijeća. Savjetnici su objasnili da bi se time riješio postojeći problem. Valensa će uskoro putovati u inozemstvo. Bolje bi bilo kada bi to činio kao službeno određeni i institucionalizirani vođa konstruktivne opozicije. U veljači 1988. godine pažnju poljske javnosti zaokupio intervju koji je dao Bronislav Geremek uz Tadeuša Mazovjetskog savjetnik kojemu je Lech Valensa najviše vjerovao. Geremek je izjavio da bi partija i solidarnost mogli puno naučiti iz ranih 80-ih. Društvo je shvatilo da njegova nadanja i zahtjevi moraju biti unutar određenih granica – Vlasti su shvatile da bez autentičnih društvenih snaga ne može doći do prekretnice. Dakle, i solidarnosti partija moraju postići kompromis. Vlasti nisu odgovorile na Geremekov intervju. Onda su u veljači 1988. izbili novi protesti protiv vlade. Prvo su na ulice izašli studenti, onda i radnici. Neće puno vremena proći, a partija će morati pristati na kompromis. Poljska je najveći istočno-evropski sovjetski saveznik ili satelit i u tom smislu ona imala posebnu težinu. Uvijek je imala takvu težinu i Poljska je ostala kao važna zemlja i u gospodarskom smislu i tako dalje, prije svega zbog e, velikog broja stanovnika. Poljaci također nisu zadovoljni sa mogućim ujedinjenjem Njemačke, jer se otvaralo ne samo pitanje što sa gradovima koji su prije 40 godina bili potpuno njemački. Ali Egon Krenc je rođen u jednom od tih gradova koji su bili u onome što je postala Narodna republika e, Poljska, ali s njim su vjerojatno imali manje strahova nego možda nekim drugima koji bi se u Njemačkoj mogli pojaviti. I s druge strane, vi imate e, tešku ekonomsku situaciju koja se već vidjela, kao što je na Politbirovu tih dugih zasjedanja u listopadu i studenom 89. godine bilo rečeno u DDR-u, da od 1973. godine praktički nemamo ni jednu godinu da ne živimo na kredit, da ne trošimo više nego što proizvodimo. To je što se tiče DDR-a bilo pomalo skrivano u statističkim podacima jer na obljetnici 40. obljetnici DDR-a Erich Honecker govori o desetom najvećem gospodarstvu na svijetu i smatraju mnogi da ako će ekonomski razlozi biti nešto što će potonuti ili povući u bezdan istočnoevropske režime, to se neće aplicirati na istočno njemački režim, čije je gospodarsko stanje bilo bolje ako baš hoćete, u trenutku kada 1989. u listopadu Gorbačov dolazi na proslavu DDR-a, on pregovara sa onim poznatim frazama da tko zakasni da će ga pregaziti vrijeme sa Honekerom. Honeker je blago crvenkast e, u licu, vjerojatno uzrojan zbog toga, ali dovoljno priseban da mu kaže druže Gorbačov, ja sam nedavno bio u Magnitogorsku u Sovjetskom savezu i gledao sam dućane u kojima nema ni jednoga proizvoda za kupiti. Mislim da nije na vama da nam držite lekcije o tome kako reformirati našu privredu, mi smo svoju reformu otprilike završili. Čak je i Čehoslovačka mogla na taj način ili Čehoslovačka vodstvo na taj način pristupiti. Dučani možda nisu bili prepuni najkvalitetnije robe, ali nestašice proizvoda, kakvi su postojali u 50. i 60. godina, više nisu postojali. Poljska je imala drugo stanje početkom 80. nakon uvođenja ratnog e, stanja i Poljska je imala prvo rekao bih drugačiju tradiciju jednim dijelom, ali je imala i organiziranu oporbu koja se okupljala oko sindikata Solidarnost, tako da su Poljaci već 88. godine pa onda početkom 89. godine otvorili pregovore okrugloga e, stola gdje je na koncu kao prvi e, nekomunistički e, predsjednik vlade izabran Tadeuš Mazovjetski. U veljači 1988. navršilo se sedam godina od zabrane nezavisnog studentskog pokreta. Sljedeći mjesec dolazila je 20. obljetnica ožujskih događaja iz 1968. kada su poljski studenti tražili veću intelektualnu slobodu, a režim odgovorio progonom. 17. veljače studenti su po ulicama Gdanjska, Olština, Varšava i Vroclava dijelili letke, a navečer na sveučilištu u Krakovu okupilo se oko 2000 studenata. Policija na to nije intervenirala. Ali kada se 8. ožujka masa studenata prelila na ulice Varšave, policija ih je rastjerala silom. Bio je to prvi puta od 1968. da su studenti uzeli vodeću ulogu u protestima protiv režima. S tim je režim mogao živjeti. Ali nakon toga stvari su postale ozbiljnije za režim. Anthony Camp Welch piše. Ključni igrač u poljskoj drami, utišan godinama izvanrednog stanja i ekonomskom oskudicom, sada je ponovno ušao na političku pozornicu. Transportni radnici zaustavili su 25. travnja autobusni i tramvajski promet u Bidgošću. Partijski funkcionari rekli su im da je obustava rada nezakonita. Oni su odgovorili, to je spontana reakcija zaposlenika, službeni sindikati nisu to organizirali, ali oni podržavaju zahtjeve zaposlenika. Jedan zahtjev bio je i drugčiji odnos direktora prema zaposlenicima. Iako su ostalih devet zahtjeva bili financijske prirode, njihove političke implikacije bile su jasne. U svom teleksu politbirovu u kojem je tražio instrukcije, lokalni prvi sekretar partije optužio je kao izvore ovog iznenađujućeg oblika sukoba nedostatak budnosti partijskog komiteta u tvornici, poslovođe poduzeća i sigurnosne službe. Sljedećeg dana počeo je desetodnevni štrajk u Lenjinovoj čeličani u Krakovu. Krajem ljeta 1988. režim je preko generala Česlava Kiščaka počeo pregovarati sa solidarnošću. U rujnu počeli su takozvani razgovori okruglog stola. Na njima je sudjelovalo 25 sudionika. 10 je predstavljalo solidarnost, 13 vladajuću koaliciju, dakle PURP, a dvoje sudionika bilo je iz katoličke crkve i oni su imali status promatrača. General Kiščak pozdravio je početak tih razgovora kao početak velike debate za dobro Republike. General Jaruzelski, koji vlada nakon uvođenja ratnog stanja manje više u e, Narodnoj Republici Poljskoj, je s Gorbačovom se doduše htio dogovoriti i možda tražio potporu za nešto tvrđe pregovaranje sa poljskom oporbom koje bi jamčilo veći broj mjesta članovima Purpa u budućim tijelima. Svjestan, vjerojatno, neraspoloženja koje vlada prema Purpu, ali se htio ograničiti. I ti pregovori traju šest tjedana prije nego su krenuli pregovori okrugloga e, stola i forme na koje će biti izbori, gdje Gorbačov njemu ne daje potporu, iako ga voli najviše od istočnoeuropskih lidera i gdje mu sugerira pa možda će to biti kao u Sovjetskom savezu. Pogledajte Sovjetski savez, za vrhovni Sovjet pobjedili su uglavnom puno je komunističkih kandidata. Ne vjerujem da će se socijalistička jezgra istopiti ni u jednoj istočnoevropskoj zemlji. I tu je Gorbačov u deluziji i rekao bih da, da to nije bio stav kojega su imali njegovi savjetnici. Ali je njegovo njegova koncentracija na te probleme i vizija koju ima, možda čak i obećanja i tapšanja po ramenu koje dobiva na zapadu i od najvažnijih dijelom bila uzrok takvoga ponašanja. S druge strane možemo to tumačiti da je on svjestan da bi bilo kakva tvrda politika mogla voditi ka problemima kakvi su se dogodili u Mađarskoj 56. pa u Čehoslovačkoj 68. godine, koje ta društva zapravo nisu uspjela prevladati. Iako su ih prevladavala na svaki na svoj način. Jedan u Mađarskoj 1956. E, da su to probali nekako inkorporirati i prodavali jednu lažnu priču o kontrarevoluciji, ali su se odmaknuli od staljinizma i u Čehoslovačkoj gdje 68. godinu zapravo intervenciju Varšavskog ugovora osim Rumunjske nisu uopće opravdavali, nego su smatrali da je to bilo nešto potpuno normalno, maknuli su one koji su im smetali u stranu i nastavili poslovati bez problema u općoj, u široj e, javnosti. To pokazuje i razlike u temperamentima pojedinih e, od tih naroda. Kada je izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza, Mihail Gorbačov sastavio je listu prioriteta u vanjskoj politici. Na njoj nije bilo zemalja Istočne Europe niti Varšavskog ugovora. Gorbačovljev vanjsko-politički savjetnik Anatolij Černjajev kasnije je rekao da sovjetskog vođu socijalističke zemlje Istočne Europe nisu pretjerano interesirale. William Taubman u Gorbačovljevoj biografiji piše. Černjajev nije bio izravno uključen u poslove sa stranim komunističkim vođama. To je bio posao Zarova, ali gledajući Gorbačova i slušajući njegova mišljenja, osjetio sam, i nisam bio jedini, da nije bio oduševljen kontaktima sa socijalističkim vođama. Da je teško pristajao na posjete njima i očito nije želio naglašavati svoju vodeću ulogu. Zarov dodaje, nije da je Gorbačovljev odnos prema državama Istočne Europe bio vi sada možete ići, ne trebamo vas više. On je želio vidjeti da se one reformiraju, kako bi nastavile osiguravati pojas prijateljskih država uzduž sovjetskih granica. Ali to područje nije bilo njegov glavni prioritet. Nije ga želio održavati na okupu nasilnim mjerama. Prvi koji se odlučio na reforme bio je onaj istočnoevropski vođa u kojeg je Gorbačov imao najviše povjerenja, general Jaruzelski. Problem je bio u tome što je rezultat tih reformi bio porazan za Poljsku ujedinjenu radničku partiju. Poljaci su bili uvjetno rečeno najtemperamentniji i Poljaci su prvi onda izvršili preobrazbu. Poljska je otvorila brešu. Onda su došli izbori u kojima su Poljaci glasali toliko pretežno za, u parlamentu za oporbene kandidate da su se svi pitali gdje su gdje su oni, gdje su drugi ako mi možemo pomesti biračka mjesta i potpuno triumfirati i zbog toga je Tadeuš Mazovjetski onda ušao u kohabitaciju sa Vojčehom Jaruzelskim, međutim bilo je jasno da je Poljska izašla van. I Poljska je tu tražila svoje mjesto, tada još uvijek osamljena, ali, razgovarala, pa je jedan od važnih posjeta bio i dolazak njemačkog kancelara početkom 11. mjeseca 89. godine Helmuta Kola u posjetu e, Poljskoj koja je trebala trajati danima gdje su se vjerojatno s poljske strane očekivale pomalo i geste koje bi bile slične onima koje je Willy Brandt e, napravio. Međutim, vijesti koje su stigle iz istočne Njemačke kola su potpuno maknule mentalno iz poljskog okružja što Poljaci nisu primili dobro, da pače, Poljaci vijesti o prolasku ljudi kroz Berlinski zid su smatrali prenaglašenima i bili su ljuti da se taj posjet ne nastavlja istog trenutka, međutim Kohl je rekao pada zid, ja neću dopustiti da mi se dogodi kao Adenaueru koji nije u Njemačkoj u trenutku kada se gradi zid 61. godine, ja moram biti tamo. Mađarska je imala nadimak najbolja kasarna u lageru oblik realnog socijalizma u Mađarskoj dobio je nadimak gulaš socijalizam. Na čelu Mađarske vladajuće partije, Mađarske radničke partije i države bio je Janoš Kadar. On je na čelo partije i države doveden nakon što su trupe Crvene armije 1956. godine slomile Mađarsku revoluciju i nakon što je partijsko vodstvo koje je pokrenulo tu revoluciju predvođeno Imrom Nađem pogubljeno. Međutim, krajem 80-ih promjene su došle i u najbolju kasarnu lagera. Godine 1988. Mađari su u nizu demonstracija obilježili 30. obljetnicu kušenja revolucije. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i kasnije piše. Iako je policija često u 80. godinama grubo rješavala demonstracije, to nije značilo da su partijske vlasti bile potpuno gluhe na glasove koji su tražili promjenu. Godine 1983. uspostavljeno je Ustavno vijeće, a u svibnju 1985. novi je izborni zakon dopuštao nezavisnim kandidatima da se na parlamentarnim izborima bore protiv partijskih kandidata. Iako su ti nezavisni kandidati morali biti odobreni od Narodnog patriotskog fronta kojim je dominirala partija, neka vrsta pluralizma uvedena je u političke poslove. Manje se sada govorilo o gulaš socijalizmu, a više o ustavnom komunizmu. Sljedeće godine skupina znanstvenika i reformatora unutar partije, vođene od Imre Požgaja, sačinili su promjenu i reformu. Dokument za raspravu u kojem su sugerirali da se Mađarska razvije u pravcu duopola, u kojem bi partija i parlament bili žarišne točke političke moći. U lipnju 1987. sam izdat Beselo ili Govornik otišao je i dalje predložio je novi društveni dogovor u kojem bi partija imala kontrolu nad obranom i vanjskom politikom, pitanjima koja su se ticala Sovjeta, dok bi se u unutarnjim poslovima društvo ostavilo da ponovno otkrije svoju autonomiju i oblikuje demokratske institucije. Bila je to varijanta finlandizacije, u kojoj bi parlament povratio suverenost, dok bi partija zadržala pravo veta poput nekog istočnoeuropskog doma lordova. Za Janoša Kadara priče o partiji kao o domu lordova bile su ipak previše. Imre Požga i još trojica najvažnijih reformatora u partiji izbačeni su iz nje u travnju 1988. Kadar nije dugo uživao u pobjedi. Mjesec dana nakon što je izbacio Požgaja i trojku iz partije, partija je smijenila Kadara i izbacila ga iz politbiroa. Požga i njegovi reformatori vraćeni su u partiju i oni su sastavili program ekonomskih reformi koje su trebale uspostaviti tržišnu ekonomiju u Mađarskoj. U rujnu 1988. utemeljena je prva opozicijska stranka u Mađarskoj. Partija se tome nije protivila. Mađarska po mnogo čemu je e, iznimka jer su promjene u mađarskoj partiji bile najdublje i možemo reći da je revolucija 89. godine u Mađarskoj bila ponovo proizvod komunističke partije kao što je revolucija 56. godine u Mađarskoj bila proizvod Mađarske partije trudbenika eh, ili komunističke partije Mađarske i to je specifikum. Ova česta opaska da su Mađari bili sa svojim gulaš komunizmom najliberalniji i da je zapravo e, model upravljanja koji je jednim velikim dijelom bio primjenjiv za mnoge druge istočnoevropske zemlje. Dakle, vi niste ni u Čegoslovačkoj morali biti obožavatelj režima. Bilo je dovoljno da ne pravite probleme režimu. To je u Mađarskoj bilo dovedeno do vrhunca. Tu je bila gotovo pa doktrina Janoša Kadara koji je nakon 56. godine do 88. godine na vlasti koji govori tko nije protiv nas, taj je s nama. Dakle, važno je samo da ne činite ništa aktivno, sve drugo što mislite, što govorite i tako dalje je potpuno nevažno jer nas zapravo ne ugrožava e, temeljno. Mađari su već 1987. godine za svoje građane uveli worldwide passports, putne isprave s kojima su Mađari mogli putovati posvuda u svijetu. I oni su željeznu zavijesu koja je bila na austrijsko-mađarskoj granici učinili najbesmislenijom. I ta žica se ne samo 87. nego se od ranije nije održavala. Kada dolazi do famoznog susreta mađarskog ministra i Alojza Moka, austrijskog ministra vanjskih poslova, koji režu zajedno žicu na austrijsko-mađarskoj granici, ta žica je bila ponovo konstruirana da bi se onda mogla izrezati za fotoreportere. Mađari su zbog toga dobili i 500 milijuna njemačkih maraka od zapadno njemačke vlade jer su otvorili granice i pustili istočno njemačke e, državljane koji su dolazili ne samo u ambasadu u Budimpešti nego nastojali proći kroz sada nepostojeću željeznu zavijesu više na zapad što je istočno njemačko vodstvo toga ljeta i početka rujna 89. godine užasno zamjeralo. Osim toga, Mađari su 88. dakle sa odlaskom Janoša Kadara, a onda i na obljetnicu pogubljenja Imranađa i ostalih održali komemoraciju u kojem su njihovi posmrtni ostaci bili pokopani, ali se ta duboka trauma mađarskog komunizma 56. počela demontirati i reinterpretirati iznutra iz partije. Janoš Kadar umro je 6. srpnja 1989. godine na dan kada je Vrhovni sud Mađarske rehabilitirao Imru Nađa, čovjeka čijem je padu, suđenju i smrti uvelike pridonio. Na pogrebu Janoša Kadara ipak se okupilo oko 100 tisuća ljudi. Nekoliko tjedana prije Kadarove smrti na trgu heroja u Budimpešti održana je svečanost pokopa Imre Nađa i njegovih najbližih suradnika ubijenih nakon sovjetske intervencije. Jedan od govornika na toj svečanosti koji je govorio u ime mladih bio i čelnik tek stvorene stranke mladih demokrata, Fides. Ime tog tada bradatog mladog čovjeka je Viktor Orban. Mađarska se uz Poljsku mijenjala najbrže od svih zemalja istočne Europe. U drugim zemljama promjene su dolazile sporije. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Danas u Mađarskoj nema više te interpretacije koja uključuje bilo koga iz partije, nego se okrećemo isključivo na građane koji su sudjelovali u, u nemirima, ali to je priča o Mađarskoj 2019. ili Mađarskoj u drugom, drugom desetljeću 21. stoljeća. Tako da su u Mađarskoj promjene krenule vrlo brzo i na ekonomskom planu su trebale biti vrlo brzo i Mađarska je tu slala signale koje druge zemlje u istočnoj Europi e, su se činile da za, zaostaju. Osim toga, Mađarska je mogla djelovati na način na koji Poljska nije. Poljska nije mogla nikoga propustiti iz istočne Njemačke na zapad. Mađarska je to mogla učiniti. Činila je to onda kasnije i Češka, gdje se veleposlanstvo Savezne republike Njemačke također prepunilo sa izbjeglicama iz istočne Njemačke, građana koji su nastojali izaći i otići na zapad. Luksus kojega su imali samo Njemci. To nisu imali ni jedni drugi građani u istočnoj Europi. I to što se tu zbiva, to svi promatraju. Međutim, nisu to jedine istočnoevropske e, zemlje, ostalo ih je još nekoliko, u jednoj u kojem su promjene u Albaniji, u promjene zapravo vrlo spore i da svega ovoga nije bilo to bi išlo još vjerojatno e, sporije. I imali ste jednu zemlju na krajnjem jugu, je Bugarsku, čiji je vođa Todor Živkov svrgnut istoga dana kada je pao Berlinski zid, 9.11.89. godine, ali tako da je Živkova naslijedio Mladenov, a Mladenov je bio ministar vanjskih poslova, prema tome u Bugarskoj se nije dogodilo previše. Došlo je do zamjene i to ne na način na koji je došlo do mađarskom modelu, da ste imali liberalnije političare i one manje liberalne unutar partije, nego ste imali podjednako konzervativne koji su samo pretpostavili kakve su promjene i što će se dogoditi. 7. svibnja 1989. godine u Njemačkoj demokratskoj republici održani su lokalni izbori. Oni u pravilu nisu izazivali veliko zanimanje. Lista jedinstvene socijalističke partije i njezinih saveznika, dopuštenih drugih političkih partija, na tim je izborima uvijek dobivala više od 95% glasova, a izlaznost na izborima bila je uvijek skoro 99%. Prema službenim rezultatima izbori 1989. nisu odstupali od prošlih. Pravo je stanje bilo drugačije i ono je bilo poznato jer su po prvi puta aktivisti potaknuti izborima u Poljskoj ranije te godine odlučili promatrati izbore i prebrojavanje glasova. Partija je to pokušala spriječiti, ali nije svugdje uspjela. Pravo na promatranje izbora u ostalom bilo je ustavno pravo. Ti promatrači saznali su da je izlaznost na izbore manja od 70%, a da je na nekim biračkim mjestima Ujedinjena lista partije dobila i manje od 70% glasova. Bio je to prvi puta da se jedinstvena socijalistička partija suočila s opozicijom, ma kako ona bila krhka. Biće to početak kraja vladavine partije u Njemačkoj demokratskoj republici.